Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախի ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ ԱՄՆ Ալաբամա նահանգը եւ Իտալիայի Լացիո մարզը ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի Յակոմինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը մեկնաբանում է յուրովի։ Հայաստանը եւ Արցախը հակամարտության կարգավորման հարցում ակասություններ չունեն։ Արցախը պետք է ներգրաված լինի Հայաստանի տնտեսական զարգացման ծրագրերում։ Համահայկական խաղերն այս տարի կկայանան Ստեփանակերտում։ Արցախի երեխաները Art Music մրցույթ փառատոնին գրավել են մրցանակային տեղեր։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 20-ին ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին Բնակության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, դատախազության մասին Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական կենսաթոշակների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները։ Արցախի ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. Հանրապետությունում սպասվող 2019 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ 2020 թվականի համապետական ընտրությունների խորապատկերին որոշ խմբերի եւ անհատների ակտիվությունը վերջին շրջանում երբեմն անցնում է քաղաքական կորեկտության սահմանները, ոտնահարելով անկախ պետություն կառուցելու գործում մեր ժողովրդի տասնամյակների ջանադիր աշխատանքը։ 1991 թվականի անկախ հանրապետության հռչակումից ի վեր Մեր քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցը եղել եւ շարունակում է մնալ Արցախի որպես միջազգային իրավունքի լիերավ սուբյեկտի ճանաչումն ու դերի բարձրացումը։ Այս համատեքստում գրանցած հաջողությունները իրականություն են դարձել հայակենտրոն մտածողության եւ Արցախ-Հայաստան Սփյուռք միաբանված ջանքերի շնորհիվ։ Պետական շինարարության գործընթացում մեր նշանակալի ձեռքբերումներից է երկու հայկական հանրապետությունների ինտեգրման բարձր աստիճանը, որն ամուր հիմք է դիմագրավելու արկա մարտահրավերները եւ առաջ մղելու համահայկական շահերը։ Պետականաշինության այս փուլում արեստական գործընթացներ նախաձեռնելը եւ ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնելը անպատասխանատու եւ անհարկի շարժումներ են։ Որպես Արցախի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժեր, պնդում ենք, որ Արցախի ներկայիս կարգավիճակը եւ ժողովրդավարական ուղիով զարգանալու մեր ժողովրդի ընտրությունը լավագույնս արտահայտում է հերանեկարում միասնական հայկական պետություն ունենալու վճռականությունը։ Գոչ ենք անում քաղաքական հավակնություններ ունեցող խմբերին ու գործիչներին զերծ մնալ պետականության ավանդույթները եւ արժեհամակարգը նսեմացնող հայտարարություններից ու քայլերից։ Ազատ հայրենի կուսակցություն, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն, հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտե։ ԱՄՆ կոնգրեսում Հավայիներից ընտրված օրենսդիր 2020 թվականին կայանալիք ընտրություններում նախագահի դեմոկրատ տեխնացու Թուլսի Գաբարտը կոչ է արել զգալի փոփոխություններ կատարել երկրի վարած արտաքին քաղաքականությունում եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով արդար բանաձև ներկայացնել, ինչպես նաեւ նպաստել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությանն ու բարգավաճմանը։ Հայոց ցեղասպանությունը պետք է ԱՄՆ-ի կողմից ճանաչվի, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի հայ համայնքն ավելի քան 1 դար իր դրական եւ ինտեգրալ դերակատարումն է ունեցել եւ ես հպարտ եմ աջակցել այս համայնքին կանգնել նրա հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ արդար բանաձևի ընդունման ձգտումների կողքին։ Հայոց ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի, որ เป զի մարդկության պատմության ամենասոսկալի հանցագործություններից մեկի վերաբերյալ արդար վճիռ կայացվի, ասել է Գաբարդը։ Նա նաև անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները պետք է պահպանի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում իր միջնորդական դերը, սակայն միևնույն ժամանակ այն չպետք է շարունակի կեղծ հավասարության քաղաքականությունը եւ ազնվորեն խոսի այն ժամանակ, երբ կողմերից որևէ մեկը խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Տեխնացուի համոզմամբ, թեև հիմնախնդրի կարգավորման հարցում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին հավատարիմ մնալը կարևոր է, Այնուհանդերձ կարևոր է նաև բոլոր ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։ Ամնալաբաման անգի ղեկավար Քոյ Իվին ստորագրել է հրճակագիր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Հանձնախումբը հիշեցրել է, որ այս ստորագրմամբ Ալաբաման դարձել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած ԱՄՆ 49-րդ նահանգը։ Միակ նահանգը, որ մինչ օրս չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Միսիսիպին է։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձև է ընդունել նաև Իտալիայի Լացիո մարզի խորհրդարանը։ Մարտի 18-ին միաձայն ընդունված եւ հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունը ճանաչող բանաձևում խորհրդարանի անդամները զորակցություն եւ աջակցություն են հայտնում հայ ազգի զավակներին պատմական ճշմարտության համար նրանց մղած պայքարին ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված ջանքերին։ Այս մասին հայերն այսօրին հայտնել են Հռոմի հայ համայնքի խորհրդից։ Հռոմի հայ համայնքի խորհրդի նախաձեռնությամբ պատրաստված բանաձևը Խորհրդարանը ներկայացրել Լացիո մարզի խորհրդանի անդամ Սերջո Պիերոցին, որն այս առիթով հայ համայնքին ուղված իր նամակում նշել է, թե ցանկանում է, որ այս քայլը հանդիսանա որպես ճշմարտության ու զորակցության հանձնարու ու անկեղծ արտահայտություն ի նպաստ մի ազգի, որի անդամները զոհ են գնացել տեղահանությունների ու առելի ջարդերի։ Սերջո Պիրոցին նաև հույս է հայտնել, որ այս քայլը երիտասարդների ու ապագա սերունդների համար ազդակ կլինի որ เป զի այդ ոչիրներն այլևս երբեք չկրկնվեն։ Հավելենք, որ Լացիո մարզի խորհրդանը Իտալիայի 136-րդ խորհրդանն է, որն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի իշխանության հետ հանդիպումից առաջ քաղաքական դիվիդենդներ կորզել։ Այս մասին ասել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Իշխանյանը խոսելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարության մասին, թե Մինսկի խմբի համանախագահները նույնպես դեմ են Արցախյան հակամարտության բանակցային ձևաչափի փոփոխությանը։ Ալիևը պետք է նման հայտարարություններ անի ոչ միայն ներքին սպառման համար, այլև ազդակներ փոխանցելու Հայաստանին ու համանախագահներին։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից առաջ Հայաստանի կողմից հնչած տեսակետները Արցախի դիրքորոշումը բանակցային ձևաչափը վերականգնելու առումով Ադրբեջանին մղելու են համապատասխան քայլերի, ասել է Դավիթ Իշխանյանը։ Խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մասին, որ ինքը փորձում է պարզաբանել, թե ով ինչպես է մեկնաբանում հակամարտության կարգավորման 3 սկզբունքները, падգամավորն ասել է, որ իր համար ուղղորդող են հայ հեղափոխական դաշնակցության տեսակետները՝ զարգանալ չզիջելով։ Հայաստանի եւ Արցախի դիրքորոշումներում հակասություններ չկան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայլյանի արտահայտած դիրքորոշումը ՀԱԿ գործող նախագահ Միրոսլավ Լայչակի հետ հանդիպումից հետո տոնայնությամբ փոքրինչ տարբերվում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններից, Աննա Նաղդալյանը նշել է, որ Արցախն իր տեսակետն ունի։ Կան արդյոք հակասություններ։ Ոչ։ Մենք համագործակցում ենք Արցախցի գործընկերների հետ եւ քննարկում բոլոր հարցերը։ Նշել է մամլոք հարտուղարը, հավելելով, որ ավելի մանրամասն վերջերս մեկնաբանել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյան-Ալիև գալիք հանդիպման օրակարգին, ապա Հայաստանի վարչապետը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստում ասել է, որ հանդիպումն ուղղված կլինի սկզբունքների եւ տարերի պարզմանը։ Շուշիի շրջվարչակազմի աշտակազմի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության բաժնի կողմից արվում է հնարավորը Բերդաքաղաքի հայեցի դիմագիծը պահպանելու ուղղությամբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Վերահսկվում են շրջանում ընթացող դինարարական աշխատանքների ընթացքն ու որակը։ Ստուգվում են արկա քաղաքաշինական փաստաթղթերը։ Հարկ եղած դեպքում ցուցաբերվում է մասնագիտական օգնություն։ Ինչպես տեղեկացրեց շրջանի գլխավոր ճարտարապետ Գյորգի Հայրապետյանը, Պետբյուջեի միջոցներով բարեկարգվել են մի շարք փողոցներ հարակից բազմաբնակարան շենքերի բակերով։ Ավարտվան փուլում է Շուշի քաղաքի դրամատակարարման ցանցի 3-րդ եւ 4-րդ գոտիների եւ քաղաքային գոյուղագծի կառուցումը։ Սալահատակման աշխատանքներ են ընթանում Ղազանչեցոց, Վարանդա, Մուսայելյան եւ Փաշայան փողոցների մայթերում։ Բարիկարգվում է Մանուկյան 1 շենքի հարակից տարածքը։ Վերակառուցվում է Ղազանչեցոց 72 շենքի ճակատամասը։ Պետբյուջեի միջոցներով վերակառուցվել եւ շահագործման է հանձնել շրջվարչակազմի շենքի նկողային հարկը իր օթափողության համակարգով։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից վերակառուցվել եւ շահագործման է հանձնվել Շուշիի դրամի թանգարանը։ Իսկ Ռուսաստանահայ գործարար Սերգեյ Հարությունյանի կողմից Շուշի քաղաքի Հախումյան 25 հասցեում կառուցում է տուրիստական կենտրոն։ Բացի դատարանի եւ երեխաների գիշերօթիկ դպրոցի շենքերի կառուցման աշխատանքներից նախորդ տարիներին սկսված բոլոր ընթացիկ օբյեկտներում շինարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Իրատեսական է արդյոք Արցախյան արտադրանքը Եվրասիական շուկայում ներկայացնելու գաղափարը։ Օրերս Արցախում գտնվող Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի կարծիքով խնդիրը լուծելի է, եթե միայն այդ ուղությամբ հետևողական աշխատանք տարվի։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման ծրագրերում Արցախն անպայման պետք է ներգրավված լինի, մեծ զրույցում ասաց Թաթուլ Մանասերյանը։ Արցախի համար Հայաստանը կարող է եւ պետք է այդ հնարավորությունը ընձեռի Եվրասիական տնտեսական միությունում ներկայանալու։ Ուրիշ այլ պետություն դա չի կարող անել։ Մեզ բացառիկ հնարավորություն է տրված։ Արցախի տնտեսությունը ԵԱՏՄ շուկայում ներգրավելու հնարավորությունների մասին գաղափարը դեռևս զբոսակցության մակարդակում է թե արդեն ծրագիր կա մշակված։ Ես ուրախ վստահությամբ կարող եմ ձեզ հայտնել, որ Հայաստանի ազգային ժողովում ձևավորված է Եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերով հանձնաժողով, որը իդեպ Եվրասիական տնտեսական միությունում միակն է առայժմ եւ հաջողության օրինակ է եւ մենք ունեցել ենք առաջին նիստը փորձագիտական հանրության հետ ազգային ժողովի համանուն հանձնաժողովի եւ փորձում ենք ձևավորել այն օրակարգը, որը մեզ թույլ կտա ավելի գործնական քայլեր իրականացնել։ Դրանցից մեկը առաջարկել եմ, որ լինի առաջիններից մեկը Արցախը ներկայացնելու պատշաճ ձևով եվրասիական շուկայում եւ ոչ միայն եվրասիական շուկայում, նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ անցյալ տարի ազատ տնտեսական գոտին մեղրում բացվեց, արդեն 1 տարի եւ 4 ամիս։ Եվ մենք պետք է ճիշտ օգտագործենք այս հնարավորությունը եւ Արցախի արտադրանքը ներկայացնելու այդ շուկաներում եւ ներդրումներ ներգրավելու Արցախ եւ համագործակցելու։ Եվ դրա հիմքում առաջին հերթին ես տեսնում եմ Հայաստան-Արցախ տնտեսական ինտեգրացիայի ծրագրի մշակումն ու իրականացումը, որտեղ որքան էլ որ մենք մշտապես խոսում ենք Արցախի քաղաքական խնդիրների մասին, համարում ենք Արցախը իսկապես մի կարևոր մասը Հայաստանի Հանրապետության, բայց տնտեսական մասով մենք առայժմ ռեալ քայլեր թույլ տվեք ասել, որ չենք իրականացրել ճիշտ ինտեգրելու Արցախը հայաստանյան տնտեսությանը եւ հակառակը։ Այստեղ մենք պետք է մասնագիտական աշխատանք տանենք եւ կարծում եմ, որ այ եվրասիական շուկայում Արցախը ներկայացնելը անուղակի իհարկե Հայաստանի միջոցով, որտեղ պաշտոնապես ճանաչված երկիրը մեզ թույլ չեն տալիս արտաքին աշխատել, բայց կարծում եմ մեր հնարավորությունները քիչ չեն, եթե մենք աշխատենք եւ օգնենք Արցախը պատշաճ ներկայացնել։ Այս հարցում Թաթուլ Մանասերյանը լավատեսորեն է տրամադրված։ Նրա կարծիքով ներկայիս իշխանությունները գիտակցում են եվրասիական 132 միլիոնանոց շուկայում Հայաստանն ու Արցախը հավուր պատշաճի ներկայացնելու խնդրի կարևորությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի ճանաչիդ քո հայրենիքը ծրագրի շրջանակում այսօր ուսանողների հերթական խումբը հայրենաճանաչողական այցով մեկնել է Երևան։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Բարեգործական հիմնադրամի ճանաչիր քո հայրենիքը շարունակական ծրագրի 4-րդ փուլի շրջանակում արդեն Արցախցի ուսանողների հերթական խումբն է ճանաչողական այցով մեկնում Մայր հայրենիք։ Այցի շրջանակում ուսանողները կլինեն Հայաստանի պատմամշակութային տեսարժան վայրերում, իրենց հետաքրքրող օրակարգով կհանդիպեն անվանի գիտնականների ու գործարարների հետ։ Մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով ծրագրի նպատակադրմանն ու ճանաչողական շրջագայության ճանապարհային քարտեզին, Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Նարեկ Ավիտիսյանը մասնավորապես նշեց։ Երորյա այ այցով մեկնում են Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Դիլիջան, այցելում են ցանոթական բնույթով թանգարաններ, պատմամշակութային վայրեր, դրանով իսկ մենք փորձել ենք Արցախի ուսանողության ավելի ճանաչելի դարձնել իրենց հայրենիքը, մայր Հայաստանը։ Խոսելով բարեգործական շարունակական ծրագրի ընդհանուր եւ հերթական փուլերի մասնակիցների թվի ու առանձնահատկությունների մասին հիմնադրամի տնօրենը տեղեկացրեց։ Ընդգրկում է հիմնականում 25-ից 28 հոգի ուսանող, ինչպես նաև դասախոսական կազմ։ Մեր ներկայացուցիչներն գրկված ամեն այցի, սա արդեն ճանաչիր քո հայրենիք ծրագրի 4 փուլն է։ Այս փուլով մեկնում են այսօր Մաշտոց համալսարանի ուսանողները, լինելու ենք Երևանում, Մատենադարանում, Ծիծեռնակաբերդում, այցելելու ենք Դիլիջան, ունենալու են այնտեղ տարբեր հանդիպումներ գործարարների, քաղաքական գործիչների հետ։ Արդեն փորձել ենք այդ հանդիպումներն էլ այնպես կազմակերպենք, որպեսզի ուսանողները ինչ որ չափ իրենց մասնագիտությամբ հանդիպումներ ունենան, օրինակ բանները պատմաբանի հետ կամ իրավաբանների իրավաբանի հետ։ Այս ծրագիրը գրել է շարունակական բնույթ Հովանավոր Արման Հակոբյանյանն է։ Այս փուլով մեկնելու է 25 ուսանող կովկասագետներ եւ իրավագետներ։ Սրականում արդեն մոտ 100-ից 110 հոգի ընդգրկվել են։ Նշենք, որ Արարիշ բարեգործական հիմնադրամը ճանաչիր քո հայրենիքը ծրագրի շրջանակում հայրենաճանաչողական այցերի կազմակերպման համար սերտ համագործակցում է Արցախյան բուհերի հետ, որի արդյունքում էլ ընտրվում է մասնակիցների կազմը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական մարզադաշտում եզրափակվել է 2019 թվականի Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը։ Կրկին լսենք Վան Նովիկովին։ Հանրակրթական դպրոցական հաստատությունների բարձր դասարանների աշակերտներից կազմված թիմերի միջև անցկացվող Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը մեկնարկել էր մարտի 19-ից։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի, պաշտպանության նախարարությունների եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համատեղ նախաձեռնությամբ անցկացվող խաղերի այս փուլին մասնակցում էր շրջանային եւ քաղաքային փուլերում առաջին տեղ գրաված 8 թիմ։ Երրորդյա մրցումներում մրցանակային տեղերի համար թիմերի միջև պայքարն ընթացել է շարային պատրաստություն, ինքնաձիգով հրաձգություն, պահեստատուփի լիցքավորում, քաղաքապաշտպանություն եւ ֆիզիկական պատրաստություն մրցաձևերից։ Մինչ մրցանակային տեղեր գրաված թիմերի ապարքեվատրումը ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլի արդյունքներով իհայտ եկած ձեռբերումների ու թերությունների վերաբերյալ իր ամփոփիչ խոսքում կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ռազմահայրենասիրական ֆիզդաստիարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի բաժնի պետ Ստեփան Օհանջանյանը մասնավորապես նշեց։ Եթե համեմատենք անցած տարվա հետ, ապա առաջին տեղը մրցանակային պահել է համար 11 դոկրոցը։ Սակայն Հադրութի, Մարտակերտի եւ Մարտունու թիմերը հետ ընթաց են ապրել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի մասնակցության համար։ Շնորհավոր ենք բոլորին։ Այնուհետև այս տարվա Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հաղթող թիմերի անունները, արձանագրած արդյունքները, ինչպես նաև նրանց ապարգևատրման մասին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի հրամանագիրը հրապարակեց գերատեսչության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բաժնի առաջատար մասնագետ Մուրադ Շահրամանյանը։ Արծվեք ռազմամարզական խաղերի հաղթող է ճանաչում հերթական անգամ Ստեփանակերտ քաղաքի համար 11 ավակ դպրոցի թիմը երրորդ մրցանակային տեղը գրավել է Հադրութի շրջանի Տումում դպրոցի թիմը երկրորդ տեղը գրավել է Ասկերանի շրջանի Իվալյանի միջնակարգ դպրոցի թիմը 11 միավորով Պարգևատարման հանդիսավոր արարողությանը հաղթող թիմերին, մարզիչներին եւ անհատական մրցապայքարում լավագույն արդյունքներ արձանագրած դպրոցականներին խրախուսական պարգևներ են հանձնել կազմակերպիչ գերատեսչություններ իրավունքների, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Արցախի ազատամարտիկների միության ներկայացուցիչները։ Ստեփանակերտի համար 11 ավակ դպրոցի հավաքական թիմը արդեն 7-րդ տարին անընդմեջ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլի հաղթողն է։ Մեզ հետ զրույցում դպրոցի զինղեկ Արմեն Դոլուխանյանը նշեց, որ հաջողության գրավականը հետևողական ու նպատակասլաց մարզումներն են։ Միանշանակ սպասված է։ Նախապատրաստական աշխատանքները տևում է մոտավորապես 1.5 ամիս, 2 ամիս, նայած թիմի նոր կազմը ինչքանով են համալրում եւ ասում ենք այս արդյունքներին արդեն փորձում ենք եւ ուրախ ենք, որ արդեն մեր թիմերը մեզանից մոտենում են, ուրեմն պայքարելու ել ավելի տեղ ունենանք, ել ավելի շատ աշխատելու տեղ ունենանք։ Զինղեկը ողջևորությամբ է հետևում նաև ռազմամարզական խաղերին մասնակցող մյուս թիմերի տարեստարի բարելավող արդյունքներին։ Հիշեցնենք, որ Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլի առաջին եւ երկրորդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրած թիմերը առաջիկայում նախապատրաստվելու են Երևանում կայանալիք կորյուն ռազմամարզական մրցումներին։ Եթերում լուրերի թվարկումն է։ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ անցկացվել է համահայկական 7-րդ խաղերի կազմկոմիտեի նիստը, որի ընթացքում քննարկել են խաղերի կազմակերպման հետ կապված տարաբնույթ հարցեր եւ հստակեցրել շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների շրջանակը։ Համահայկական 7-րդ խաղերն անցկացվելու են օգոստոսի 5-ից 17-ը։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունենալու Ստեփանակերտում։ Այս տարի լրանալու է խաղերի անցկացման 20-ամյակը եւ ակնկալվում է մարզիկների աննախադեպ մասնակցություն, ինչի մասին է վկայում նախնական հայտերի մեծ քանակը։ Ծրագրում ընդգրկված է լինելու 17 մարզաձև, որից 14-ը օլիմպիական են։ Մարտի 14-ից Երևանում մեկնարկած Art Music 10-րդ մրցույթ փառատոնին մասնակցում են նաև արցախցի երեխաներ, ովքեր արդեն գրանցել են հաջողություններ։ Հադրութի շրջանի Տողի արվեստի դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Բալայանն ասել է, որ մրցույթ փառատոնին իրենց կրթօջախից մասնակցում է շուրջ 10 երեխա։ Տնորենի խոսքով Art Music-ի նկարչություն անվանակարգում մասնակցել է շուրջ 250 երեխա, որտեղ Տողի արվեստի դպրոցի սան Մարիամ Շաբուրյանն արժանացել է Grand Prix մրցանակի։ Ժողովրդական երկ անվանակարգում Նարե Ստեփանյանն էլ գրավել է առաջին մրցանակային տեղ։ Մարտուն արվեստի դպրոցի սաներ Էռնա Արզումանյանը եւ Լյուդմիլա Գրիգորյանը դարձել են երրորդ կարգի դափնեկիրներ, Իշճարտարի արվեստի դպրոցի սաներ Սաթենիկ Պողոսյանը, Անի Պողոսյանը, Անի Սարգսյանը եւ Մարտունուց Մարիամ Գրիգորյանն էլ արժանացել են դիպլոմների։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը կցորթիչով բեռնատարների համար փակ է, իսկ մնացածի համար դժվարանցանելի։ Դժվարանցանելի է նաեւ Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհը։ Սյունիքի մարզի Գորի, Սիսիան քաղաքներում, Զանգեր եւ Մեղրուսար կոչվող հատվածներում տեղում է ձյուն։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաքություն։